Parādās paradīzes vārti, izdziest skatienam ugunsārti. Satieku eņģeli baltu kā sniegu, es zinu, viņš tas, kurš devis man miegu. Debesīs uz zemes saule riet, ar Dievu man no tevis jāaiziet. Nebaidies, tas nebūs ilgi, tikmēr savu sirdi sildi, ar atmiņām, kas tev ir par mani, par laiku, ko mēs kopā pavadījām, par laiku, ko mēs izbaudījām. Tik daudz šeit vecu draugu augšā, Viens man pienāk klāt un jautā, stāst, kā tev zemes dzīvē gāja. Tā neko es atbildu un garām viņam aizēju.